Wah, jan. Wilujeng dalu Mas Percil. Selamat malam Pak Eko Bulimbok Bucange. Wah, jan. Mas Yudo. Wilujeng dalu Pak Eko Bucange. Wah, wah tetap hebat. Sehat, Pak. Ah, sehat-sehat. Wah, wah, wah, wah, Eko, Pak masuk. Masuk, Pak Eko. Eneng petil tinggi nutuk sego. Artinya? Eneng mas percil mesti eneng mas Yudo. Wah, gila, gila. Eneng telo. eneng pari. Ah. Enek Pak Eko mesti enek nyukut sumawardani. Oke oke. Eh, en eh aku ya Pak ya. Iya kowe ta. Ah. Eh? Iya kowe. Eneng sego endi? Oh dingoni ya urung kok. Jangkrik ngene kene kancane kabeh anu kono. Walah oh, ta. Eneng sego. Hmm. Eneng ketan. Ah. Ah. Pak Eko ah. senengane sinden sing sik perawan. <laughs> Eh, aku ki lek njunjung-njunjung awakmu. Awakmu mesti dimaksud seneng karo sindan sik perawan ki piye? Maksude suarane lho, Bos. Oh. Sindan-sindane tesik remaja menik-menik niki lho. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, sanga, 10 Kabeh jek nom-nom. kabeh. Sopo tesik ora kenal Ki anu Ki Eko Presdianto temange Kendal Bulur dalang kondang saka tulung agung wis niku dan juga Mas Percil Mas Yudo sing wis kondang kaloko sing ngomong sapa tak tapuane lambene kok ora nek sing ngeruk niki dalam rangka apa dalam rangkane kemantenan Mas rasa kurang lho kemantenan lho Dik biasa lak maca nggih kacamata ra ngene siji kemantenan loro ulang tahun memperingati berdirinya wit kelopo iya iya loro wah kelopo kene wah kelopo ini lanang dek gak bisa lah sarungan nih wah kelopo ini lanang niki teng daleme Pak Mahsun Bapak Mah Mahsun Ibu Siti Zulaikoh kah pak kah eh kurangi kol kolah kubro iku dua oh, anu zulai koh zulai hmm, ora usah wonten betak kali dawir tulung agung pikantuk kalian mas haidar ali mubarok ke ora usah mbok ke kul kolah kubro goblok kabeh kabeh kul kubro yang mau putra keempat bapak Haji Muhammad Ali Mustain, Ibu Haji inayatul mu'ammarah terus apa terus lak jenenge kudu di ngono nih ya ora maksudnya tak paseh paseh nih mas Yudha ki arpa digoyong apa mas Mungkin nek ding kan kondang dagelan pondok lah jadi lek omong apa apa ki mesti eneng lafal Quran lah betul pak Eko huruf Arabe betul leres Lha awake dhewe. Lha iki lho piye iso lungne kene lho terusan. Lha kok Pak Medina Yudha terus lha kok padha kan ra iso. Lho, lha tentang keagamaan apa kebisan menjejale? Lah sembarang iso lah bab perkara agama. Umpamane lek sekolah kemantenan Mas Yudo. Kemantenan paling tidak awakmu kudu iso ngerti apa to dalile tentang kemantenan. Lek panjenengan lek dalilnya umpamane. Kathah sangat. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata rahmah inna fidzalikal ayati lihaumi wa tafakkarun. Raroh pucet kowe mesti. Ora tekan kowe. <laughs> Nyapa padha pucete kowe kuwi. <laughs> Maksudku iki nek <laughs> sing tamune weton pondok ngono sing artine Itu dalil dalam Quran surat Arum hmm. Bahwa setengah tondo kuasaning Gusti diciptakne priya lan wanita, lanang karo wadon supaya urip pasang-pasangan, hmm. mangun keluarga sing sakinah, mawadah lan barohmah. Kaya mangkono tumprape wong-wong kang padha gelem mikir. Kuwi lho, Dik. tentang agama. agama. Saiki awakmu tentang agama? Ya ki jatuh kowe. Iki kaji lho ki. Besane Pak Anu ki kaji lho. Roh aku wau dulu enggak iso ngulon eh. kok. Nang Mekah. Nyapa? Lah ning ndi? Ning Ponorogo golek otok lho. Alah. Rumangsaku. Rumah saya ki nuwun 1000 lho jenengan sampun gadah hmm. istri. Hmm. Pak Yuto ya wis omah-omah. Iya no. Sama nak omah-omahi karepe omah-omah ki apa ya Karena berumah tangga niku yo ya neruskan perjuangannya urep Lah pedot hmm. carane ngono kuwi Lah apa ide mempunyai cita-cita pengen dua ah, ah, turun. Ah, alah alah. Dadi keluarga sih. Ya lah pengen duwe turun awak murah dua turun akhirnya bojone dipegat, bosok no bojone. Nah, kono apa? Ya memperbaiki kanggo golek keturunan to. Lah iya umpamane ra Membangun keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Aduh aduh pedot wong loro jebule sean. Lah kok arep omah-omahi lho karepe apa? Ya kuwi mau. Lek kamu piye karepe omah? Netepi sunahe Kanjeng Nabi. Oke. Wong kudu menikah. Oke. Ngono Golek keturunan. Alah, alah nyapo lah ora duwe keturunan. Ben supaya uripe ayem. Alah ayem apa nggih bojo ora duwe bojo aku ya ayem. Hmm. Eh? apa pas duwe bojo kudune. Lah nek kowe wong omah-omahe nyapa sebabe wong kok kon kudu omah. Omah-omah iki intine sitok. Ayo to padha lak gelem omah-omah golek ridho ne Gusti Allah. Hmm. jenenge golek ridane Gusti Allah ki awake dhewe piye aja golek wong ayune aja golek wong sugih kowe golek ayu sesuk 20 taun kas 30 taun kas elek lak golek ayu golek ayu sugih urung tentu saiki sugih sesuk sugih iso ora karuan dunia itu berputar sok hmm. sugih sok melarat dadi golek ridane Gusti Allah Bos sik aku tak ralat sik sembarang awakmu lek golek wong wadon ki golek ayu apa ndak lho ngene lho wong ayu hmm, urung karuan uripmu mulya ga iso lho iya pak aja golek wong ayu apa neh sing elek iki hmm. pak lah berarti kowe milih sing ayu berarti luweh ayu ngono lho ngono jenenge mlayu lho rane ngono nuwun sewu wong urip om nah, aku golek bojo ora milih sing ayu lah contone aku golek bojo pokoknya milih sing enom wedok Wah sok we. Lah kowe ayu, lah nek banci. Banci enek sing ayu kok. Eh. Lah lak awakmu nom wedok mbawane. Lah lak terus buntet kabeh lak bosok kowe ape golek bolongan ning ndi wae. Ya tetep enek bolonge wong wedok. Wong eh, rumah sakit. Lah sampean golek bojo sing piye, Bos? Sing kenek. Eh, sangel Iki bener iki. Lho, golek bojo golek sing kena. Heeh, oh, oh, lek ndak kenek. lho piye? Ya golek purel to. Lah alah iki lho mesing iki gak seneng aku. Gak seneng aku bolak-balik. Pural-pural pural perli gak seneng aku. Neng ndi purele lho neng ndi? Ngarepe stadion apa? Pironan. E? Enek sing 150. Ngono ora gelem ngejak. Lah Jangkrik saya ulah nyeneni aku iki rumah saya. Iki enek culculan Alexis wae. Lho nggih, kuat <laughs> Nuwun sewu Bos. Dadi awake dhewe iki omah-omah didongakne Mas Manten karo Mbak. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah. Kuwi lho cukup. Enggal pikantuk putra sing putra soleh sing putri solehah.